another Beat That Productions, y'all. J.E. Beats. And it's your boy, Curse One. Hey, Yes, sir. Let's go. I know you liking it, dog. Yaking kinalampag. Ang speed curse mo, walk ka nang po. Ako na ang katabi mo sa jeep ni Osaog. Sana ang mga sa'yo'y tumalab Cause I'm in love, I'm always here next to you I'm not begging for your love just to have sex with you You're the best, the best, wala nang hihigit pa Ikaw ang nakikita kahit mata ko'y pikit pa Sana'y magkadikit na ang ating pusong makulit Kahit kita po'y mukha ko ako'y babalik ulit Kamsay, cause ako ay tinamaan ng gusto Tinatanong mo ko Kahit malayo kay palagi kang sinusundan Ang lahat ng kilos mo'y aking inaalam Kasi ako'y balido sa'yo Lahat ay aking gagawin Para lang ang puso mo ay aking naangkin At huwag mo sanang mamasamain Ako'y balido sa'yo Di ako nagbabaliw-baliwan lang Ikaw ay iiwan lang Pagkatapos gamitin papaikutin tulad ng ibang Lalaki na nagpaluha sa iyong magandang mata Ikaw ay nag-iisa sa minyo tao na nagtataglay Ng kakaibang kagandahan ng isang Pinay Ha! Huwag ka na nga mamamba Nandito lamang ako sa tabi mo Alam mo ba na kanina Bakit pinagmamastan Pakiramdaman mo naman ang paligid mo Kahit minsan lang Para malaman mo na may tunay Na lalaki na laging concern sa iyong buhay At di kakahayaan madapa Patitibayin ang loob mo Kung ito ay malatay ang aking mundo Sana'y napansin mo Ang puso ko, ikaw ang gusto Aking ganun mo sana, sa'king sa kasumama Pang aking dikama, sasaktan at papa Luwain magpakailan pa man Ako'y baliw sa'yo Aking ganun mo sana, sa'king sa kasumama Pang aking dikama, sasaktan at papa ikaw Kahit malayo kay palagi kang sinusundan Ang lahat ng kilos mo'y aking inaalam Kasi ako'y baliw sa'yo Lahat ay aking gagawin Para lang ang puso mo ay aking maangkin At huwag mo sanang